Labrīt visiem! Mēs parasti sākam ar mazliet nokavēšanos. Šoreiz mēs būsim nepieklājīgi un sāksim laicīgi. 11. uh, uh, uh. Te pazūd, te ir, te nav. Tā. Uh, šodien mums ir ciemos atbraukuši Andris ar Lindu un viņu trīs puikas no Ogres draudzes. Uh, Andri ienāks iekšā parādīties? A, viņš tur māca dēlu kaut ko. Linda, varbūt var, var piecelties, lai mēs zinām, kur tas <laughs> ir. Vienkārši. Tā, vēl pie paziņojumiem, kad, eh, protams, eh, kristiem eh, ikdienā mēs lūdzam, un pirmdienas ir... Es runāšu tāpat. Uh, <laughs> es stresoju, jā. Tā, tā tad mēs kristieši lūdzam, jā, un pirmdienās mēs to darām kopā. Pirmdienās eh, vīriem miega nenāk parasti, eh, miegs nenāk, tad mēs eh, pusseptiņos no rīta šīs ēkas otrā pusē, ja? Un uh, sievas uh, pirmdienas vakarā septiņos pie sanits, ja, ja nemaldos vēl projām. Tas ir sanit dzīvo rūmas tūmā. Tā. Un, protams, arī pirms dievkalpojam mēs, tie, kas vēlās, nākam un lūdzam uh, svētdienas skolas tāpā. Tas ir viens tāvu augstāk. Tā tad... Uh, decembrī ir nolikts datums, kad mēs svinam Jēzus Kristus dzims, <laughs> Ziemassvētkus, ne, bet Jēzus Kristus dzimšanas dienu pasaulē to sauc par Ziemassvētkiem. Mēs nesvinam ziemu, ja, bet mēs svinam to, kad atceramies, pieminam, ka Jēzus Kristus ir dzimis. Un uh, draudzes locekļi nāks kopā 20. decembrī šeit, ja. Un 19. decembrī ir atgādināšu, ka mēs nākam kopā un rotājam šo telpu tā. Tad eh, iespējams acīgākie domā, kāpēc šodien ir eh, priekšā trīs kastītes, nevis divas kā parasti, ja? Tad eh, šo, šo svētdienu atkal mēs, mums ir iespēja atbalstīt misionārus, misionāru darbu, ja? Ja jums ir lieka šokolāde, lai viņiem būtu vairāk enerģijas vai vēl kaut kā citādi atbalstīt arī finansā, tad tur varam ielikt iekšā un tas nonāks tieši viņiem. Tātad lai evaņģēlijas izplašās eh, pasaulē, ja? Tā, prieks jūs redzēt, eh, redzēts un sen neredzēts, un eh, slavēsim Dievu. Daudz, kas labs ir noticis noteikti par šo nedēļu. Slavēsim Dievu. Es te, lai satiktos, nāc un pieskaries, bez tevis pazudīs, nāc un atklājies. Es te, lai satiktos, nāc un pieskaries, bez tevis pazudīs, nāc un atklājies, skaidu es vainām nav spēks, dzīvoju, savas rokas nesciruēs. Tev slāmu, kungs, tu nāc, tu nāc, šo vietu piepildī. Es vēlai satiktos, nāc un pieskaries bez tevis pazudīs. Nāc un atkājies, kad es, lai nāk tavs spēks dzīvoju, savas rokas mēs dzīvojies, tev slavu kungs tu nāc, tu nāc šo vietu piepildīt, kad es, tavs spēks dzīvoju, dzīvoju savas rokās mēs dzieduēs, Tev slavu kungs tu nāc, tu nāc šo vietu piepildīt, tu nāc, tu nāc šo vietu piepildīt. se tocou. saka savu vārdā, ka visi ceļi tavā priekšā, kungs, locīsies. Dievs, un arī mūsējie, kungs, katrs tēvs, mēs būsim tavā priekšā, mēs redzēsim tev vajag vaigāreiz, kungs. Tad nu arī lūdzam, kungs, līdz tam, kungs, lūdzam, stipri mūsu ticībā. Dod mums to paļāvību vienmēr uz Tevi, kungs, savā ikdienā, savā dzīvē, kungs, visās situācijās, kungs, lai kur mēs būtu tās, lai ko mēs darītu. Kungs, es to ar mums. Paldies, Dievs, ka Tu esi jau. Tu esi uzticams un labs. Dievs, paldies par Tavu svēto gāru, ko Tu dod mums. Paldies, ka nekad mēs nebūsim vienu un atstāties. Paldies Tev, Paldies Tev. Viss gods un slāv Tev, Tev, mīļais debes Tēvs, kad uh, Tu sūtīji savu dārgo dēlu. Paldies, ka pateicoties viņa nāvē pie krusta esam atpirkti no grēka, no sātana varas. Un paldies, ka Dievs svētais gars ir tagad pie mums kopā šeit virs zemes. Paldies, ka tad viņš ir pie katra ikviena no mums. Paldies Tev, mīļais Dievs. Lūdzu runā skaļi, lūdzu runā saprotam un viennozīmīgi uz mūsu sirdīm. Katru dienu var nes Dievs paldies Tam, Jēs, kungs. Mums patīk dziedāt Tev par godu šīs slavas dziesmas. Tiešām Tu esi labs Dievs, Tu esi brīnišķīgs Dievs un nav neviena cita tāda kā Tu. Paldies Tam, Jēs, kungs. Amen. Tā, kamēr stāvam, uh, ārprās tik daudz cilvēku <laughs> no jūrmals tieši. Čau. Uh, prieks redzēt. Laikam tieši nāca autobuss no jūrmās uz kuldīgu. Slavu Dievu. Nē, viņi <laughs> tagad būs šeit katru reizi. Slavu Dievam. Tā tad, uh, uh, tagad bērni dosies uh, uz sveidienas skolu, un uh, augšā ir arī, tātad sveidienas skola ir no četri uz augšu gadi, ja? Uh, Tur augšā ir arī telpa maziem bērniem ar rotaļlietām līdz 4 gadi. Ja? Ar vecākiem var iet spēlēties, tur arī skaļrunas. Uh, lūksim par svētdienas skolu draugu. Mīļais debes Tēvs, paldies par ikvienu katru ģimeni, ko tu esi svētījis ar bērniem. Kungs ir tā ģimene, kas vēlās bērnus, kaut kāda iemesla dēļ nav. Mēs lūdzam, ka tu svētī to ģimeni ar bērniem, daudziem bērniem, kungs. Paldies Tev par tiem dārgumiem, ko Tu esi devis. Tavā vārdā teiks, ka tā ir liela svētība, katrs bērns. Mēs lūdzam, kungs, ka tu dod gudrību tiem, kas vadīs svētdienas skolu, kā tieši ar šiem dārgumiem apieties, kā tieši viņiem pasniegt Jēzus Kristus labo vēsti, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Atgādināt to, ticam, ka vecāki jau to ģimenēs stāst. Paldies Tev, mīļais Dievs. Lūdzam, ka svētīts laiks ir bērniem un uh, visi vecuma bērniem svētdienas skolā arī tajā bebīšu telpā. Lūdzam, ka Tu arī svētīji vārdu, ko šodien dzirdēsim. Lūdzu, svētī Andri, kurš dalīsies ar vārdu. Mēs lūdzam, ka tas vārds ir tieši no tevis un ka pats Andris ir pārsteigts, kā tu runā caur viņu muti. Paldies tev, mīļais kungs. Tev uzticamies, tev mīlam. Tu esi mūsu vienīgais Dievs. Amen. Labdien, draudze. Prieks jūs redzēt. Es esmu mazliet arī uztraucies, jo sludināt draudzē tā man nav ikdienas profesija. Es ikdienā strādāju pa projektu vadītāju – bet uh, uh, dažreiz arī sludinu, kad uh, aicinu vai lūdzu. Tā, varbūt, kad sākumā uh, aizlūksim par dievkalpojumu, bet jūs varat palikt sēdēt mierīgi un tā. Labi, paldies Tev, Dievs, tiešām par šo dievkalpojumu. Paldies arī par to, ka uh, Tu esi Dievs un mēs esam Tavi bērni. Un uh, paldies, ka mēs varam smelties arī zināšanas un gudrību par Tevi no Bībeles. Uh, Un paldies Tev, Dievs, arī par Tavu svēto garu. Paldies Tev, svētais gars, ka Tu izskaidro mums, kāds Tēvs, kāds ir Jēzus un kāds Tu esi pats. Un uh, paldies Tev, Dievs, tiešām, kad uh, um, Tu mūs veido, Tu mūs audzē, Tu mūs piepildi. Un mēs lūdzamies arī, kad svētī šodien šo te dievkalpojumu. Un to mēs lūdzamies Tev Kristus vārdā. Āmen. Nu tā. Tātad par tēmu šodien, dievkalpojumu tēmai es esmu paņēmis pamatā rakstvietu no Galtiešu vēstules 5. nodaļas 25. pants. Un tad tas rakst, eh, virsraksts varētu būt dzīvot un staigāt eh, garā. Un es saprotu, ka šeit iet runa par svēto garu. Un Galtiešu vēstulē rakstīts ir, kad rakstīts varēs dabūt augšā uz ekrāna arī, ja? Jā, labi. Jā. Un tā rakstvieta eh, burtiski arī tā arī saka, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Un uh, lasot rakstiet, man rodās tādi jautājumi sev, uh, nu, un droši vien, ka kopā mums visiem, kad uh, vai mēs dzīvojam garā. Ja? Un, un kā tas vispār ir? Ko tas nozīmē dzīvot garā? Jo te, nu, kā saka, viņš tā kā jau pieņem, ka mēs dzīvojam garā, tā tad arī staigāsim garā. Ja? Bet kā <laughs> tas ir dzīvot garā? Kas tas tāds vispār ir? Un uh, otrs, vai mēs staigājam garā? Un ko tas nozīmē staigāt garā? Ja? Vai tas nozīmē tā apgarot, staigāt un tur mākonī visu laiku būt kaut kādā vai... Eh, un kā tas ir? Ko tas nozīmē? Un varbūt, eh, teiksim, tiem, kas nav baznīcā kalpotāji, kas ikdienā strādā, ko nozīmē tur staigāt garā. Ja? Jo tur ir apkārt cilvēki, kas nav kristieši un ir profesionālai jautājumi visādi. Un, un kāda tur staigāt garā? Tur visu laiku bībeli viņiem stāstīt kaut ko, tur vispagalu var bībeli vai pantus citēt, ja? vai lūgties, mēlēs vai... Uh, citādos veidos lūgties vai tur, nezinu, kaut ko teikt viņiem, kāds ir. Ja? Um, un, uh, un, teiksim, skatoties to rakstviet, nu, pa, pamatā es redzu, ka viens mums ļoti svarīgi saprast, kas ir svētais gars, ja? um, un otrs, kā tad viņā staigāt. Un uh, tad tas uh, pamatdoma šodien būs par to visu. Um, Un eh, mazliet pa vēsturi šai, eh, šai tēmai. Tā, kad eh, kāds pāris gadus pēc tam, kad es, vai gadu apmēram, kad es kļuvu par kristieti, man radās interesi par jautājumiem, kādā veidā dzirdēt no Dieva un kā saprast. Un vai, vai, vai dzirdēt no Dieva tikai pantus lasīt un bībeles tekstu, un tas ir vienīgais avots, uh, un nu, vai kaut kas vairāk. Un es toreiz sastapos ar galtiešu vēstuli, un tur bija rakstīts par to dzīvojas garā staigājot garā, un pa garu bija rakstīts. Ja, un es nu, gribēju saprast un uzzināt vairāk par šo tēmu. Un uh, saprast arī, kā, kā zināt, ka Dievs ir atbildējis uz lūkšanu, kā zināt, ka viņš ir sadzirdējis to lūkšanu, ja? kā zināt, kura no atbildējiem ir Dieva atbilde, uh, Ja, jo varbūt tā atbilde, ko es izdomāju, tā ir <laughs> mana atbilde uz to lūkšanu, nevis Dieva atbilde uz lūkšanu. Jo mēs jau esam diezgan ar stipru gribu spēku cilvēku apveltīti, varam visu kaut ko sev iestāstīt, ka, nu, ka to vajag un tā tad Dievs arī to grib, vai ne? No nu tā. Un, eh, un tad bija tā, kad es eh, sāku, eh, nu, tajā brīdī tie jautājumi parādījās, un tad kādus 3-4 gadus vēlāk es Eh, nonāca pie tās domas, kad pamēģināt palasīt Bībelē par to, kas rakstīts par svēto garu. Ir. Jo līdz tam bija, nu, teiksim, tas, ko sludina un, un, un, un tā, un tur vairāk bija par Dievu tēvu un par Jēzu Kristu, vai ne? Bet eh, par svēto garu bieži vien nu, nebija tik daudz nu, runāts vispār, ja? Un tad... Eh, un es sāku, nu, vienkārši lasīju un sāku pasvītrot. Un izrādās, ka diezgan daudz rakstviet, kas runā arī par svēto garu un svētā gara lomu. Un gan Jēzus to saka, gan arī dažādi citi cilvēki. Bībelē. Nu jā, un tad to raksturviecinās diezgan daudz kopā. Ja? Un tad eh, pa šodien runājot ir tā, ka es, eh, ma, mana doma ir padalīties ar kādām no tām. Eh, teiksim, tas raksturvietu daudzums nav izsmeļoši par to, kas ir rakstīts par svēto garu bībelē. Un arī ir tas, ka katra no tām raksturvietām ir ļoti bagāta tajā ziņā, ka nu, pa katru varētu vesels prediķu runāt. Ja? Bet šodien, tagad es lūdzos par šo dievkalpojumu, bija tāda sajūta, kad nu, būtu labi, ka es vienkārši padalos viņām. Un līdz to tas dievkalpojums būs vairāk tāda, kā saka, kur mēs kopā skatāmies rakstvietām, ko Bībele saka par svēto garu. Ja? Un tad būs vienkārši daži komentāri no manis. Un pirmā rakstvieta, ko es gribu lasīt šajā sakarā, ir no Jāņa evaņģēlī 16, 7. Redzam, ja? Jauki. Tur rakstīs tā, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, kas aizēju, Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenākt pie jums, bet aizgājas, es to sūtīšu pie jums. Ja, un, eh, kas man pašam likās interesanti šajā rakstvietā, ka ja es saka, ka tas ir vērtīgāk, ka viņš aiziet, nekā ka viņš paliek. Ka man, no mācekļa perspektīvas man liekas, ka, nu, ka tas liktos pilnīgi absurdi. <laughs> Viņš kam tev jāiet prom, ir tevi labi, viss notiek. Ja? Bet, ja es saku, kad, ir, eh, eh, kad kopumā tas ir labāk, ka tā ir labāk, ka viņš aiziet prom, jo viņš kādu sūtīs vietā. Ja? Un, eh, nu jā, un, eh, jā, tas ir par šo, te, ko es gribu pateikt. Un tā tālāk no Jāņa 14, 14 nodēļ 16 līdz 17 pāns. Un tur viņš konkrētāk pasaka, par, eh, kas ir tas aizstāvis, ko viņš sūtīs. Ja? Traksīs tā, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Un latviešu valodā rakstīts mājo, es iekaviņas pieliku pats klāt. Ja? Un tās iekaviņas es pieliku speciāli, tāpēc, ka ļoti daudzos tulkojumos uh, angļu valodā konkrēti, kas skatījos, ir uh, nākotnes forma iekšā. Nevis, ka viņš mājo, bet mājos. Ja? Un, uh, un tas, kā es saprotu, ka tas ir tā pareizā versija īstenībā šā raksturvieta, ka mājos. Un eh, ko tas pasaka, kad eh, tajā brīdī mācekļos viņš vēl nemājoja, kad Jēzus bija kopā ar viņiem, viņš teica, ka viņš ir pie jums svētais gars, bet viņš nav vēl iekšā, nemājos, jūsos. Ja? Un eh, viņš te jau ievirza šo domu, kas tālāk nu, vairāk atklāsies par to, ka svētā gara vieta ir mūsos iekšā. Nevis blakus vai netālu, vai kur mēs paaicinām viņu tuvāk pienākt pie mums, bet mūsos iekšā. Ja? Jā. Yeah. Un um, tālāk paskatīsimies Galtiešu vēstuli 5. nodaļa no 16. līdz 18. pantam. Un šeit ir iezīmēts tā kā kontrasts starp uh, miesīgo dabu un gara dabu. Un kā es priekš sevis to saprotu, ka te iet runa faktiski par es vecais un, uh, uh, un, un, un to realitāti, kāda ir tad, kad ienāk svētais gars. Ja? Un ka viņi patiesībā ir savstarpēji izslēdzoši šīs te dabas vai teiksim tā, ne, es domāju, ka nevis miesa pati, bet miesīgā, miesīgā daba, ja, kā tāda. Jo tālāk mēs lasīsim ar to, ka uh, svētais gars iemājo mūsu miesā, un mies, mies kļūst pa templi. Tātad, nu, miesa pat pa sevi nav slikta kā tāda, bet uh, miesīgā daba ir slikta kā tāda. Un tad tas uh, rakstviet saka tā, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs mieskārību savaldīsiet – Jo miesa tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie, šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet, ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padot bauslībai. Un um, man te liekas tāds interesants moments par to, kad uh, uh, tas pirmais pants, uh, tur tas vārds tad, ja, kad tur rakstīts staigāt garā tad, tad jūs mies kā arī savaldīsiet. Ja? Un es esmu domājis par to, ka eh, šie panti faktiski pasaka to, ka tikai ar svēto garu eh, es varu savaldīt savu miesas dabu. Un bez viņa es varu sist sevi tur eh, simts tūkstošu apņemšanās visādas pieņemt un, un vēl visu kaut ko izdarīt un uztaisīt milzīgas kontrolas un visiem ļaut skatīties uz mani, kā es dzīvoju, bet bez svētā gara nesenāks. Ja? Es tāpat tās kritīšu, un tad es iešu atvainoties visiem, varbūt neatvainošos vai slēpšu, bet es nesavaldīšu to miesu. Un vienīgais variants, kā to miesu savaldīt, ir ar, eh, ar, svētā, ar svēto garu. Un te ir arī minēts tas pats uh, frāzes taigāt garā. Ja? Un tur, uh, kas saka, tas pants, ko mēs sākumā labi, lasījām, bija, ka, ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Un šeit rakstīt, ja mēs staigājam garā, tad mēs savaldīsim Ja, un šeit sanāk tā, ka svētēm garam ir ļoti kritiska loma tajā, ka mēs varētu staigāt, eh, nu, savaldot savu miesu, ja, un ka viņš ir mūsu partneris, ka mums viņš ļoti obligāti vajadzīgs. Mēs viņu nevaram, nu, kas saka, izslēgt nekādā veidā no spēles, viņš ir kritisks. Un ja es teicu, es jums sūtīšu viņu, un tas ir labāk, ka es aizēju debesīs pie tēva, jo tad es sūtīšu viņu. Ja? Viņš būs jūsos iekšā, svētais gars. Ja? Eh, un sanāk faktiski tā, ka svētais gars palīdz staigāt garā. Ja? Nu, šis fans, pants bez būtības saka, ka viņš pats mums palīdz. Ja? Tas nav tā, ka man tagad jācenšas Dieva žēlstību nopelnīt, vai viņu uzslavo kaut ko, bet viņš pats ir atsūtījis svēto garu, lai viņš man palīdzētu staigāt svētajā garā. Ja? Un viņa interese ir, ka es varētu staigāt svētajā garā. Un svētais gars, protams, ir svēts. Ja? Viņš nav grēka pilns un tur viss atļauts un der, ko grib. Eh, viņš ir svēts arī pie visa. Un eh, vēl viena interesanta lieta, kad, eh, eh, ko saka 18. pants, ja, šeit pat, kad, bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padot bauslībai. Un man liekas, te ir tāds interesants teoloģisks, teiksim, tāds pārslēdziens vai slēdzis, ja, Jo faktiski vecajā derības laikā, vai nu, saskaņā ar veco derību, pamatā nu, ir Dievs, ir likums un ir paklausība. Ja? Un nepaklausības sekas vai grēka saks ir nāve. Ja? Un faktiski tā bija tā sistēma, kurā cilvēki dzīvoja. Un tad viņi nes upurus, lai varētu tos grēkus attīrīt un lai viss būtu labi atkal. Ja? Uh, bet šeit uh, Pāvils saka, ka ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padot bauslībai. Ja? Un um, uh, es domāju, ka te ir uh, divi momenti, te, nu, kā saka, es negribu ļoti plaši izplīst, uh, teiksim, teoloģijas domās, bet uh, viens ir Jēzus, ko tā pesti, uh, Jēzus pesti, uh, je, viens ir tas darbs, ko Jēzus izdarīja, dāvājot mums pestīšanu, ja? Bet otrs te runā par to, ka, ja gars mūs vada, tad jūs vairs neesat padot balslībai. Tas nozīmē to, ka, faktiski, kā es to saprotu, ka tā vietā, kad tagad iepriekš bija likums vai bauslība, kas mani vadīja, un es biju zem viņas kā kalps, tad mans kungs šobrīd ir, ir svētais gars. Ja? Vai, teiksim, Jēzus ir mans kungs un caur svēto garu viņš mani vada. Ja? Bet, kad mana kundzība ir mainījusies, un, un svētais gars ir tas veids, kā Dievs mani vada. Ja? Un uh, kad līdz tam mani svarīgāk, svarīgi jautājumi, kas man jāuzdod dzīvē, nevis uh, pareizs, nepareizs, bet uh, Dievs, kas ir tie darbi, ko tu gribi? Ja? Un faktiski, ja mēs paskatāmies augstāk to 16. Ja staigāšu garā, man arī iespējams laika nebūs grēkot nemaz. Viens man dažiem negribēsies, vai gribēsies stingri mazāk grēkot. Jo svētais gars palīdzēs man savaldīt miesu. Nevis es pats savu spēku, bet svētais gars palīdzēs man savaldīt man miesu. Ja? Pieskārību un, uh, uh, jā, tā ka tāda doma no šī, šīs vietas. Un eh, es, eh, ja gribat, var piezīmēt, teiksim, te ir tā, ka, nu, te ir dažā, nu, kā saka, tajā, ko stāstu, ļoti daudz virzienu, kurus var attīstīt. Viņi ir visi saskanīgi, bet viņi ir eh, dažās dimensijas, kur, nu, paši arī analizēt tālāk, ja vēlties. Un ja jums tieši šī te, kā saka, glābšanas dēma saistībā svēto gar tieši interesē vairāk, var paskatīties arī romiešu vēstulē astoto nodaļu, un tur, man liekas, pirmie ceturtie panti apmēram sanāk. Ja? Un tad viņa komplektā šī te galatiešu vēstules vieta, romiešu astoņi, diezgan interesanta ainu parāda un iedod baigi lielu mieru par to, kas ir mūsu jaunais status. Ja? Ka man nevis ir baigi nu, sviedriem jāmokās un tur jāmirst katru dienu. Ir jāmirst katru dienu, ja? bet uh, ne tā miršana ir mērķis, bet Dieva dzīvība ir mērķis. Un tā es cīnos. Ja? Uh, un, tā. un tas ir diezgan interesanti šeit. Um, Tad nākamā tēma, ko es gribu pacelt augšā, ko es nu, sastapos, ja rakstos, bija par dievbērnību, ka mēs esam dievu bērni. Arī mantinieki, pēc tiem pašiem, tām pašām rakstietām, bet nu, es pirmā šodien par bērniem. Un tas ir galotieši 4, 6, ir pirmā vieta. Un tur rakstīts tā, bet ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs – kas sauc aba tajā tēvs. Un, eh, nu, jūs droši vien to esat dzirdējuši jau daudzos prediķos, kā, kas saka, toreiz aba, tas bija tā kā tēts vai tētiņš vai mīļais tēti vai mīļo tēti, ja? Nu, mīļie tēti dievs, ja? Un, un vecajā derībā mēs nesastopam daudz tādas vietas, kur, nu, kas saka, Dievs tikt adresēts tā, viņi pat, nu, kas saka, nerakstīja Dievu pilno vārdu bieži vien, jo Dievs bija ļoti bijājams, ja? Uh, teiksim, nu, tā attieksme bija tāda. Uh, pamatā cilvēkiem tur. Un, un tas, ko uh, šeit uh, Dievs iedibina caur svēto garu, ka viņš ieliek mums svēto garu iekšā, kas ļauj mums teikt uz Dievu tētis. Un tas iepriekš nebija pieejams, ja? Iepriekš nebija tik tiešā veidā pieejama tā lieta, ka mēs uz Dievu varam teikt tētis. Ja? Un es domāju, ka ir tas, kad uh, iespējams mēs daudzi, un es esmu bijis ļoti daudz tajā stāvoklī, kad es uh, um, nu, kā vecāki bieži vien viņi audzina nu, pēc likuma arī, nu, kad dari to, nedari to, darīs to, būs končs, nedarīs to, dabūs pērienu. Ja? Un, eh, eh, kā saka, citiem stingrāk, tie vecāki tajā ziņā citiem mazāk. Ja? Un īpaši, ja viņi nav bijuši kristieši, tad mēs esam varbūt piedzīvojuši to, ka mums ir grūti teikt uz uh, uh, savu tēti, mīļais tēti. Ja? Ka bieži vien gadās tā, ka tie tētis nemaz nav tas mīļais. Viņš ir kaut kas ļoti skarbs bijis. Ja? Uh, Un tāpēc arī uz Dievu ir grūti citreiz pateikt mīļais. Ja? Liekas, nu kāds mīļais, tētis nav mīļais, mamma varbūt mīļā, ja? vai sieva vai bērni mīļie, bet tētis ir pēdējais, kas būs mīļais. Ja? Bet šeit tas, ko viņš dara svētais gars, viņš liek šo te mīļais mūsu sirdīs iekšā. Un izlasīsim vēl no romiešu 8. nodaļas 14 līdz 16 arī. Un tur ir rakstīts, Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis, šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja? Un te tas pats atkal uzsvērts, kad, eh, kad Dievs dod mums savu garu, caur kuru mēs uz Dievu varam teikt tētis mīļais tētis, ja? Un, äh, un tas, ko es te lasu arī, kad mēs esam domāti nevis kalpi, un ka šis te caur svēto garu mūsos tā doma nevis, ka mēs kļūstam jauni kalpi vai jauni vergi, ja tur ir nu verdzības gars. Kad äh, pat ja mēs esam Jēzus kalpi, tā nav verdzības kalpība, tā nav tāda, kad kungs saka, tur, tu, tu, tu, tu, tu, un tad mēs, nu labi, jā, mēs izpildīšu visu. Bet tas ir kā tēta un bērna mīlestības kalpība. Ja? Un tā ir tāda lab, lab, labgribīga kalpība. Es gribu, es gribu tētim nodējot deju. Ja? Man puikas citreiz saka, es tev, nu, viņi tur uzliek savu stilu mūziku, un es tev deju nodejošu. Un man <laughs> beigās prieks, vai atnāk samīļo, ja? Tā ir tāda veida kalpība. Viņš mani mīl, un tāpēc viņš nāk. Nu, viņš samīļo, mēs vakar braucām, viņš samīļoja man mašīnā, ne nu, jau tāpēc, kad viņš ir kalps tādā ziņā, kad es esmu, nu, tur duf, nemīļos, sitīšu, ja? Bet eh, viņš vienkārši saka, es drīkst samīļot. Es saku, <laughs> samīļo. Un bija baigi forši īstenībā tas, ka viņš to izdarīja. Nu tā, man bija nu, sirdī ļoti silti. Un... Uh, Un, un, un, un tas, ko es saprotu, kad svētais gars šo te mūsos attīsta, ka viņš attīsta mūsos to, ka mēs uz Dievu varam teikt, mīļais tēti. Ja? Un ja tā, ka mūsos nav tāda stāvokļa, mēs nezinām vai nespējam uz Dievu teikt mīļais tēti, ka mēs, uz, nu, varam, teiksim, ka mēs pie Dieva varam pieiet tikai, nu, kāds ar Jēzu, jo viņš ir, nu, vairāk mūsu vienaudzis vai tā, ja, bija cilvēciskajā formā, uh, un mēs nevaram pieiet pie Dieva kā pie tēva, ja, tad uh, svētais gars ir tas, kas to dara. Ja? Un ja jūs meklējat, kur to dabūt, tad svētais gars ir tas, ar kuru jums jārunā ir. Kad svētais gars palīdz man uz Dievu teikt tētis, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo citādāk ir tas, ka mēs varam būt pasaulē kā bāreņi. Ja? Kā bāreņi justies. Jo, piemēram, ja tētis nav bijis mājās vai tētis nav bijis klāt, nu zemes tētis, ja? tad ir tāda bērnības sajūta. Un teica tas, kas iedod to, ka tu neesi bērnies, bet tu esi gribēts, vajadzīgs. Viņš tev palīdz iet pasaulē un visu kaut ko. Ja? Un, eh, ja man ir pār, pārcirsta šī saita un nav rada ieva šīs saites, ja, tad es esmu tās bērens. Vai kalps visi mani čakarē, ja? visi var mani pa kalpu staigāt. Un, eh, un, eh, bet es esmu visu varanā bērns. Es neesmu tāds, ka, kuru pati pa manu galvu staigā, es nejūtu to kā apkaunojumu. Ja? Tas mani nepazemo. Ja? Tāpēc, ka es esmu ķēniņa dēls. Un es ļauju, nevis tas, ka man, eh, man staigā, bet es, ļau, es izvēlos ļautu to darīt. Ja? Un tas ir spēks, nu, kas, to, tas, ka Jēzus ļāva, jo viņš varēja mierīgi, nu, citās situācijās viņš izbēga no, nu, teiksim, no nogalināšanas vai, nu, kur viņu, nu, centās noķert. Bet tajā situācijā, kur bija krusts, viņš pats ļāva aizvest sevi. Tā bija viņa izvēle. Tas nebija vājuma brīdis, ka viņi tagad pēkšņi noķēra, viņš vairs nevarēja aizbēgt vai paslēpties, bet viņš izvēlējās. Tā bija viņa izvēle ļaut viņam staigāt pa galvu. Ja? Un, eh, un tas ir cits status. Ne, nu, tas ir pārēj no upura stāvokļa uz dēlu un mantinieku vai meitas un mantinieku stāvokli. Un, eh, un to vajag var un <laughs> vajag prasīt no Dieva, lai viņš to attīsta mūsos, ka mēs esam viņa bērni, ka mēs arī jūtamies tādi. Ka tas aiziet no, ticī, nu, teiksim, no zināšanas uz ticību, no ticības uz eh, realitāti, ka mēs sirdī zinām. Ja? ka mēs zinām, ka es nāku lūkšanā pie Dieva, es zinu, ka viņš ir mans tēvs, viņš man mīl, un es viņu bērns. Viņš man mīl un sargā kā savu bērnu. Pat, ja viņš sūta man ugunī, viņš ir ar mani, ja? tāpēc, ka viņš man mīl. Ja? Un viņam vajag, ok, ir uguns, vajag viņam, bet uh, es iešu viņu, tāpēc, ka viņam vajag. Ja? Bet es zinu, ka viņš mani mīl, un es to daru nevis tāpēc, ka ir pienākums vai mani piespiež, bet es to daru tāpēc, ka mīlu. Ja? Tad eh, nākamā doma. Nu, varbūt jums liekas, ka ir daudz dažādas domas un varētu tur būt dziļumā <laughs> iet vai vēl kaut ko, bet eh, nu, šodien bija tāds sajūta, ka ir nu, labi paņemt tā pa gabaliņam vienkārši. Ja? Un, eh, piedodiet, ja kādam liekas, ka tas ir, nu, kas saka, pa daudz izmētāts domas, bet, nu, kas saka, bija tāda sajūta, ka tā, tā izdarīt. Un, ja. Tad nākamais ir no svētā gara mūsos, mēs zinām, ka mēs esam Dieva. Ja? Un, ka svētais gars mūsos pats apliecina, ka mēs esam Dieva. Un te ir divas raksturvietas, kuras gribētu, ka mēs nolasam. Viena ir 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, 24. pāns. Un tur rakstīs tā, tur rakstīs tā, kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī. Bet no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mūs ir devis. Ja? Un otra līdzīga raksturvieta ir 1. Jāņa 4.13. Un tur ir rakstīts, no tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mūs no sava gara ir devis. Ja? Un te es domāju to, ka te, uh, te ir viens solis tālāk uh, par ticību. Ja? Teiksim, ticība ir uh, arī svētā gara izpausme, ja? bet uh, te ir... Uh, kā saka, ir uzsvērts tieši svētais gars kā persona. Ja? Un kad, kad ticību varbūt mēs varētu, teiksim, attiecināt, ka nu es ticu un, un tāpēc es ticu, un tāpēc, ka es ticu, tad es esmu Dieva, ja? Un tāpēc, ka rakstos rakstīts, tāpēc es esmu Dieva, ja? Bet šeit vēl ir uzsvērts tas, ka mēs no svētā gara zinām. Ja? Tas nozīmē to, ka svētās garas kaut kādā veidā mums apstiprina to, ka mēs esam Dieva. Ja? Un iespējams, ka, teiksim, brīžos, kad man ticība paliek vājāka, tad tieši svētajām garam es varu pracīt, stiprina man ticību, ja? apliecina, ka es joprojām esmu Dieva. Visi saka, ka Dieva nav. Tu esi tas, kas sūtīs pasaulē, tu sūtīs manī iekšā. Apliecina, ka es esmu Dieva, jo man to ļoti vajag. Un ka to nevar izdarīt neviens cilvēks. Cilvēks var pateikt kaut ko par Jēzu un par Dievu, bet tikai svētais gars ir tas, kas var apstiprināt to nu, kad es esmu no Dieva, tiešām es esmu glābts, Dievs mani mīl. Ja, un tā ir svētā gara loma, un viņa ļoti svarīga loma šajā ziņā ir, un svarīgi viņu, nu, satvert, turēties, ieķerties kā, kā ļoti svarīgā lietā, ka viņš ir, viņš ir faktiski tas, eh, es teiktu, eh, <laughs> varbūt līdzība būtu, ja Jēzus ir mūsu ēnkurs debesīs, tas svētais gars ir tā trose vai tas triķis, kas savieno to ēnkuru ar mūsu, ja, uz debesīm. Ja, man ir svarīgi, kad es pačekoju, kad, nu, jā, ir, joprojām ir, ja? <laughs> ir svētais gars saka, es esmu Dieva. Ja? Uh, tā nākamā tēma, uh, topiet gara pilni. Un tas ir no Efeziešu 5.18. Un tur rakstīts tā, un neaprēbinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Un es domāju, ka te iet runa par to, ka gara pilni nerosina izlaidīgu dzīvi. Un, um, jā, un te ir rakstīts par to, ka topiet gara pilni. Ja? Un es domāju, vienkārši varbūt, um, es negribu salīdzināt ar alkoholu burtiski, ja? bet, uh, teiksim, kas notiekās, tagad cilvēks iedzer vai nu, vairāk iedzer, varbūt arī nu, nedaudz iedzer, tas kā kuram, ja? parādās drosme, parādās gudrība, ja, bravūrība, uh, nav vairs bail uzstāties, runāt un tam līdzīgi. Ja. Un uh, es domāju, ka te iet runa par tādu veidu pilnību, ja, jo, teiksim, ja mēs lasam apsuļu darbos un citās vietās, svētais gars dod drosmi, uh, dod gudrību, Ja? Dod to, ka, teiksim, Pēters, kurš nezināja pirms tam, ko runāt un vispār jēz noliedza, piecēlās un sāka liecināt. Ja? pēc savas konsistences. Viņas eh, neved uz izlaidīgu dzīvi kā alkohols, bet viņas ved uz eh, evaņģēli izplatīšanos. Ja? Un tā drosme ir tīra. Viņa ir šķīsta tā drosme, ja? jo svētais gars ir tīrs un šķīsts. Un es domāju, ka tā nav nekāda sakara, teiksim, tur, nu, citi varbūt tur sludina piedzeršanos svētā garā voko, ko es par to šeit <laughs> negribu runāt šobrīd, ja? bet es, es, es domāju, ka te iet runa par to, ka uh, Kas saka, tā būtu tā izpausme, ja? un par izpausmē mēs, nu, par to drosmi un, un, un gudrību mēs mazliet vēlāk vēl parunāsim, bet te iet runa par dopiet pilni. Ja? Un ir kaut kāds stāvoklis, kas ir tādā gadījumā. Tas nozīmē, ka ir kaut kāds stāvoklis, kas ir svētā gar pilns. Un iespējams tad arī ir stāvoklis, kas ir svētā gar tukšs. Ja, un kad eh, tajā ziņā ir svarīgi, eh, kas saka, sevi apzināties, kad es esmu pilns un kad es neesmu pilns. Un iespējams, teiksim, ja pasauli man nospiež, apstākļi nospiež, vēl kaut kas man nospiež, varbūt es esmu šo te apstākļu pilns. Un neesmu svētā gara pilns. Un jau augstāk bija rakstīts, kad, eh, kad svētā gara, kā tur bija, staigāt garā, tad jūs mies kārību savaldīsiet, ja? kad eh, manī nav tā svētā gara pietiekoši daudz. Ja? Un tāpēc man tik viegli ir paraut kaut kādos grēkos, tāpēc man tik viegli es norājos nos no Dieva ceļa, tāpēc es esmu šis un tas un vēl kaut kas. Ja? Um, un tad vēl viena sadaļa, kas man liekas ļoti svarīga, ir eh, par dzīvā ūdens traumēm, kur rakstīts ir. Un tas ir Jāņa 4. nodaļa, 10. pāns. Un te būs vēl daži vairāk arī citi. Un tur 10. pantā rakstīs tā. Tur ir nu, tas tāds par samarieti, ja, kas, kas bija pie akas. Jēs viņai atbildēja, <clears throat> ja tu ko zinātu par Dievu dāvanu, <clears throat> un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu, dzīvu ūdeni. Ja, un mazliet tālāk viņš to dzīvu ūdeni izskaidros. Un 14. pantā, tāpšā Jāņa vēstulē, ir, eh, nu, 4. nodaļā, ir, kad, eh, kur Jēzus eh, papildus mazliet paskaidro, kad, bet, kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērda mūžīgai dzīvībai. Uh, tie tā kā pa mūžīgo dzīvību mazliet, un tad 7. nodaļa, 37 līdz 39 pants. Un tur rakstīts, beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā, dzīva ūdens traumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Ja, un te man liekas vēlreiz, tā kā, ja es uzsveru to, ka, lai mēs svēto garu saņemtu, ir kaut kam pirms tam jānotiek, un tad vēl viņš nebija pieejams, ja, draudzē. Un tas bija saistīts to viņa, nu, iešana pie tēva, ja. Un, bet te viņš runā par to, ka tie, kas man tic, un tas ir mēs kā kristieši, mēs, kas ticam Jēzum, mūsos vajag būt, un tas ir tā kā novēlējums un apsolījums, domāju, ja, vajag būt, ka no mūsu miesām plūst dzīva ūdens traumas. Ja? Uh, kur šīs dzīvā ūdens traumas, kā viņš raksta, vai kā viņš saka, šeit to viņš sacīja par garu, par svēto garu, ja? Uh, ka šī dzīvā ūdens traumas ir svētais gars mūsos. Un te ir tas, kad, uh, uh <clears throat> ko dara uh, dzīves ūdens, vai ko, uh, ko da, nu, kā saka, skat, padomāšu, kā pateikt. Tā rakstīts par dzīvā ūdens traumēm, ja? Uh, Um, es saprotu, ka dzīvā ūdens traumas viņas visdrīzāk dod dzīvību. Ja? Un tur, kur kaut kas iepriekš bijis miris vai nav dzīvs, viņš dod dzīvību. Un, uh, un ja, ja tās ir mūsu miesas, un iepriekš tur bija rakstīts, ka dzīvā ūdens avotu, uh, kas tad būs mūsos, tas nozīmē to, ka mūsos būs jauna dzīvība kaut kāda. Uh, Un droši vien, ka no nu, turienes, kur iztek dzīves ūdens vai tīrs ūdens, nu, tur dzīvība parādās kaut kāda. Un tu vajadzētu būt tā, ka, ja mēs esam kristieši un mūsu svētais gars, tad mūsu sāk parādīties jauna dzīvība, tāda dzīve, kas iepriekš nav bijusi. Kaut kas, kas ir mirs, top dzīves atjaunojās. Un ka to dara svētais gars atkal. Ja? Vai to dara Dievs caur svēto garu. Un, eh, un ja tās ir traumes, tad visdrīzāk tas ir eh, domāts citiem jo viņš izplūst no manas miesas. Tas nozīmē, nu, mana miesa beidzās ar manas miesas robežām. Un šeit iet runa par to, ka viņš izplūst ārā no manas miesas robežām. Ja? Tas nozīmē to, ka uh, es esmu par iemeslu dzīvībai citiem. Un te var analizēt, protams, kas tā ir pa dzīvību, kā viņa izpaužās tālāk, bet, bet, bet, bet pamatdome, kad es esmu, vai Dievs lieto mani kā avotu dzīvībai citiem. Ja? Un apzināties to un saprast, vai, teiksim, sekot tam līdzi, vai es esmu dzīvā ūdens avots, vai tā dzīvība plūst no manis, vai, un kas tā ir pa dzīvību, un vai es pārliecināti, ka tā, tā ir svētā gara dzīvība, tā, varbūt tā ir kaut kāda mana dzīvība vienkārši, es esmu entuziastisks, vēl kaut ko, bet vai tas tiešām svētais gars, kas tagad saka šito darīt, vai to darīt, vai to teikt, ja? Um, tad nākamais ir par svētā gara mājokli ka mēs esam svētā gara mājokļi. Un tas ir 1. korintiešu vēstule 6 līdz 9, 6. Eh, nodaļa 19. pāns. Un tur rakstīs tā. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev, sev pašiem. Ja, un šeit vēlreiz eh, tiek uzsvērts tas, ka uh, eh, miesa ir svētā gara mājoklis – Ja? Tas nozīmē to, ka svētais gars nevis kaut kur ārā, blakus vai kaut kur, bet viņam vajag būt iekšā. Ja? Un tikai tad viņš var būt mājoklis, jo viņš nav manī iekšā, tas nav mājoklis. Tas ir vienkārši mana miesa. Bet, ja viņš ir iekšā svētais gars, tad tā, tā miesa kļūst par svētā gara mājokli. Citādāk viņš nevar būt mājoklis. Citādi gadījumā viņš ir vienkārši tukša miesa. Vai, nu, miesa pat pa sevi. Um, uh, Un eh, eh, laika dēļ es patreiz neiešu papildus, eh, nelasīšu tās rakstvietas, bet, ja vēlaties, var pierakstīt ir par to, ka svētais gars ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla ja? vai depozīts. Cit, citur ir, kā saka, tas izstāstīts vai, nu, kā saka, labi, es to saprotu arī, ka tas ir tā kā priekšgarša, ja? tas tā kā appetizers ja? tam, kas būs pēc tam. Ja? Mēs saņemam mazliet, un pēc tam tas ir, debesīs būs pilnā mērā. Ja, un ejot uz debesīm, tas pieaug. Ja. Um, un tas ir Efeziešu vēstulē uh, pirmajā nodaļā 13, 14 pāns un otrā korintiešu 1, 22. Un tur iet runa par to, ka svētais gars ir zīmoks, un viņš ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla. Un viena svarīga rakstiet, kas gribētu, ka mēs kopā nolasim no romiešu 8, 8 līdz 10, Uh, labi, mēģināšu. Uh, ir, ka bez svētā gara mēs nemaz neesam kristieši. Varbūt tāds, ne, nu, kā saka, nedzirdēts, bet uh, faktiski, ja lasa šo raksturvietu, tā sanāk. Nu, vismaz man tā sanāk. Ir rakstīts tā, miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus gara, un es saprotu, ka, nu jā, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un tajā devītajā sanāk tā, ka, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Tas nozīmē to, ka ja jūsos nav Kristus gara, un šeit svētais gars par Kristus garu tiek saukts arī, ja? Ja jūsos nav Kristus gara, jūs nepiedarat viņam. Tas nozīmē to, ka var ticēt, bet nebūt kristietis. Varbūt tāda radikāla lieta, bet var ticēt, bet nebūt kristietis. Ja? Jo, jo, nav svētā, jo nav svētā gar iekšā. Un tas pants ļoti tieši ir. Un, ka, varbūt papildus pamatojums tāds, arī ļaunie gar tic, nu jā, ka vēstulē rakstīts, arī ļaunie gar tic, bet viņi jau nemīl Dievu. Viņi zina, viņi pat viņu ir redzējuši daudz vairāk nekā mēs esam savām acīm redzējuši varbūt, ja? Viņi visu to zina, viņi tic, viņi zina, informācijas viņiem ir daudz vairāk nekā mums. Viņi zina, viņi tic, bet viņi nav Kristus, viņos nav svētā gara. Ja? Un vai kas sanāk tā, ka svētais gars ir tas, kas mūs padara par Kristus īpašumu. Ja? un svētais gars mūsos iekšā. Un tad vēl viena lieta par svēto garu, kad eh, caur svēto garu mēs saprotam, kas ir Diev, kāds ir Dievs. Un eh, kad, eh, ka faktiski bez svētā gara mēs nevaram saprast, kāds ir Dievs īstenībā. Un tas ir 1. korintiešu 2. nodaļa no, 19, no 9. līdz 12. pantam. Un es nelasīšu te viņu visu, bet izlasīšu 11. un 12. pantu. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. À, es varbūt izlasīšu, tad es, īstenībā es izlasīšu visu. <laughs> Bet tā ir kā rakstīts, ka acis nav redzējusi un ausis nav dzirdējusi, un kas neviens cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīlu. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājas. Ja? Un tad priekš manis, ko tas pasaka, ir, kad eh, arī tā, kad es bībeli lasu, kad man ir šausmīgi svarīgi uh, būt tādā stāvoklī, kad svētais gars būtu tas, kas izskaidro man to, kas tur rakstīts ir. Jo es vienkārši, es vienkārši ātri pārskriešu pāri, vienkārši kā informāciju savākšu to. Iespējams, es maz nesatvēršu, kas tur ir rakstīts. Ja? Un ka man jābūt stāvoklī, kad eh, jā, te ir teksts, Bet svētais gars, esi tu tas, kas man paskaidro, kas te rakstīts ir un ko šis teksts saka pa Dievu. Jo tas ir vienīgais, kas zina, kas Dievā ir iekšā. Tas ir vienīgais, cits, nu, pēc šitā teksta sanāk, ka cits nevar. Un ir loģiski, ka cilvēki, kas nav kristieši, viņi izlasīs un pavisam citu kaut ko sapratīs no tā teksta. Un tikai svētais gars ir vienīgais, kas var izskaidrot, kas tur ir. vēl Bībelē teiks arī pat, par garu, ir, ka, viņu, ka, mē, ka mums būs neapslāpēt viņu, to Tesaloņtiešos rakstīts, ja? viņu nenievāt un neabēdināt viņu. Tas nozīmē to, ka ir kaut kādas mūsu attieksmes, kuras mēs varam paust pret svēto garu, ar kurām mēs viņu vai nu nievājam, vai abēdinam, vai apspiežam. Ja? Un, ka tas ir mūsu rīcībā to izdarīt. Ilsīsim no Lūkas evaņģēlī, varbūt 24. nodaļas 49. panta. Un te iet runa par Dievu spēku. Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērti ar spēku no augšienas. Ja, nu, šo rakstviet jūs visi zinat, ja? bet kāpēc viņu nolasu? Um, Man liekas, ka viņa viena no svarīgākajām rakstietām ir arī priekškalpošanas. Jo pēc būtības ir tā, ka es varu varbūt palikt entuziastisks vai kaut ko darīt, vai nu, samotivēties savā starpā. Ja? Bet, ja tas nav spēks no augšienes, nav spēks no dieva, tad tā lieta izsīks beigās. Un tikai tā lieta, kurai, kurai ir spēks no dieva, no augšienes, ja, kur es esmu gaidījis uz dievu lūdzis uz, no viņa, tad tā lieta pastāvēs. Ja? Un, uh, Tad arī svētais gars pasargās no grēka, ja staigāšu garā. Viņš arī palīdzēs man nu, nekrist grēkā un neapstāties tajā kalpošanā. Ja? Un uh, viņš dod arī drosmi. Un tas ir apstuļu darbos 4.31. Un rakstīts, kad viņi beidzo, beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja – Un tie visi kļuva svētā gar pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Ja? Viņi kļuva svētā gar pilni. Tas nozīmē, bija kaut kāds stāvoklis, kur viņi var identificēt. Mēs esam svētā gar pilni tagad. Un eh, eh, kā rezultāts, viens no rezultātiem, es, es domāju, ka dušiem bija citas lietas, bet viena no lietām bija, ka viņi droši sirdi runāja Dieva vārdus. Dušiem, ka viņi aizgāja uz darbu, pēc tam droši sirdi runāju. Pirmdien aizgāju darbu, savu celtniecības firmu vai biroju, jā, vai veikalu, un droši sirdi varēja runāt Dievu vārdus. Viņš ne, ne, ne, nebija tā, ka, nu, ķip, ko, darī, ko tu darīji svētdienā, nu, mēs tur draugiem bijām kopā. Un ko jūs tur kopā darījāt? Nu, mēs tur uh, dziesmas bija un, nu, tā, a, ko tu darīji? <laughs> tā, ka nē, nu, kad ir drosme dalīties, un drosme nevis tāpēc vienkārši, kad eh, viņi kaut kādu uzkačāta, bet, eh, bet eh, vienkārši, nu, gribās, tu grib dalīties par Dievu, nu, ko viņš darīs, nu, tu zini, ka viņš ir dzīvs, nu, un viņam nav tā Dieva, viņš nepazīst Dievu, un tu, tu redzi, kad daloties, to tev ir arī prieks, un, nu, viss tas, ko Dievs dod. Un tā. Un... Uh, Protams, ka svētais gars, un mēs zinām arī tās raksturvietas daudz, bet tās necitēs šobrīd arī, kad, kad svētais gars dod mums gudrību, viņš mūs vada, ja, un visās citas lietas. Un tas, ko es domāju, vienkārši šodien mums šī dievkalpojuma kontekstā varbūt noslēgumam, ja, kad varbūt kādam šie vārdi ir tā kā iedrošinājums, ja, un citam varbūt liekas, ka tas ir nu, tāds standarts, nu, es, nu, tas nu, ir par augstu priekš manis vēl kaut kas. Ja. Un, vai, vai, vai, vai citam varbūt var likties, nu, pa ko viņš tur runā vispār, ja? Kad, nu, vai, vai tas uz mani vispār attiecās. Ja? Bet tas, ko es gribu teikt, kad nu, šī visa informācija, ko es nolasīju, viņa nav mana, manis. Ja? Es viņu pats esmu uzzinājis. Ja? Un es viņu pats uzzināju lasot bībeli, to pašu bībeli, ko mēs visi lasām. Ja? Un, un, un, un es saprotu, ka tas nav priekš vecās, kas saka, ka tas nav priekš tikai apustuļiem, lai viņi sarakstītu bībeli, Ja, tas ir domāts visiem kristiešiem, jo tas ir nu, pamatlietas, kurā, kuru dēļ mēs vispār esam kristieši. Vai ne? Uh, Un uh, drīzāk es domāju, ka tas tā kā, nu, izai, uh, kad, uh, drīzāk tā, ka mums katram ir kaut kāds savs izējas punkts, no kur mēs sākam, ja, vai kurā mēs esam šobrīd. Bet, kad, nu, kad teikt, ka nevajadzētu sevi ierobežot ar to izējas punktu. Ja, jo jūs redz, skatījāties tās rakstvietas, kas šodien bija, viņas ir daudz kas vairāk mums pieejams un paredzēts Dievā. Ja? Un, kad, ja mēs domājam, o, man šis nav un vēl kaut kas nav, vēl kaut kas, vai es esmu stāvējis tajos Dieva apsolījumos, vai es esmu prasījis, jo īstenībā es varu lūgt pēc tām rakstvietām, es varu stāvēt, kas saka, nevis teikt, to tas ir mans, tagad Dievs dod, ja? un tagad man tas pēc piecām minūtēm viss būs, bet vienkārši es varu lūgt no viņa, jo tas ir, mēs lūdzam, ja mēs nevis, mēs, nu, un viņam, viņai izvēle, kad un kā viņš to dos. Ja? Uh, bet citur arī, te, ja es teicu, ka ja jūs lūksiet no tēva vai, ne, ne, vai ne, vēl jau vairāk debes tās jums svēto garu dos. Ja? Lūks evaņģēlijā bija. Un tur tieši nevis vienkārši man, tur bija tās līdzības par zivīm un mantām un, un vēl kaut ko, bet tas, kas tur bija uzsvēts, ka viņš dos svēto garu tieši. Ja? Nevis manta, nu, kas saka, ka tēva došana, ko viņš dos, viņš dos svēto garu jums. Ja? Svētais gars būs tas, ko viņš dos. Uh, Un, eh, eh, kad eh, šajā ziņā drīzāk, jā, kad ir tas mūsu izējas punkts, un vienkārši skatīties, kur varbūt šīs rakstvietas, kuras jomas uzrunāja un kuras lietas man nav. Vai es esmu dzīvā ūdens avots? Vai es zinu, ka tas avots manī ir? Vai es zinu, ka manī ir svētais gars? Ja nav, ja nezinu, tad nu, gūt pārliecību to, ka viņš manī ir. Ja es nekad neesmu sapratis, ko viņš man saka, varbūt mācīties, saprast, ko viņš saka, varbūt atrast kādu, kas mazliet saprot vairāk un pieķerties pie viņa, vienkārši prasīt, kamēr viņš neatbildēs, kā tu to daboni, ja? Un eh, kā tu dzirdi no svētā gara, ja? Kāpēc tu dzirdi un es nedzirdu, ja? Varbūt eh, tas, tu, tu jau dzirdi, tu vienkārši nezini, ka tu <laughs> dzirdi. Tu nezini, ka tas ir svētais gars, ko tu dzirdi īstenībā. Bet viņš ir reāla persona, kas mūsos dzīvo. Ja? Un viņš ar mūsu garu sarunājās. Viņš garu, gara, garīgajā līmenī vai gara līmenī, ga, nu, mans gars un Dieva gars, tu tajā līmenī sarunājās ar mani, ja? Un es varu sarunāties ar viņu. Izvēlēties to darīt. Un eh, man liekas, ka, eh, nu, ka, saka, nu, Man liekas, ka tas ir vispašākais. Nu, es nezinu, kad, kad, kā to entuziasmu <laughs> pateikt, bet, bet eh, nu, tas ir tas, ko Dievs grib mums, kad mēs nevis vienkārši mēģinam liku, likuma sistēmas izpildīt un eh, kaut kāds, eh, nu tā, bet ka mēs dzīvotu tiešām Dieva piepildītu svētā gara pilnu dzīvi, ja, kas ir pilna dzīvība, un ka no mūsu plūst tā dzīvība, un tas tas, ko viņš grib priekš mums. Ja, un tas tāpēc viņš to svēto garu sūta, un ja es saku, tas, tāpēc tas ir labāk. Un tam būtu jābūt labāk tādā gadījumā nekā, ka Jēzus pats būtu palicis pie mums. Tam būtu, nu, ja Jēzus saka, tas ir labāk, ja es aizēju pie tēva, tas vienmēr tam būtu jābūt labāk. Bet ja mums nav iestājies tas, kad ir labāk, un mēs domājam, o, ja Jēzus būtu šeit, tad gan būtu labāk, tas nozīmē to, ka mums šis te labāk nav iestājies, ne? Nu, Un es, es šobrīd neveicu kaut kādu motivēšanas runu šeit. Vienkārši, nu, es taisu burtisku salīdzināšanu. Ja es teicu, tā ir labāk. Un ja es saku, uh, nav Jēzus šobrīd šeit, tāpēc uh, nav tik labi, ja? tas nozīmē to, ka man nav iestājies tas, ko Jēzus ir apsolījis vai teicis, jums būs labāk, tāpēc, ka es aizēju tur, jo jums būs svētais gars. Ja? Nu, jūs saprotat domu, ne? Um, un tad pēdējā rakstvieta, ko es gribu nolasīt, ir no Cakarijas vēstules, uh, 4. nodaļa, 6. pāns. <clears throat> un maza atkāpe varbūt par šo <laughs> raksturvietu ir tāda, kad eh, eh, man bija kaut kāds pusgads vai gads, man liekas, burtiski, burtiski nu, diezgan ilgs periods, kad es eh, dzīvoju šīs raksturvietas zīmē. <laughs> <laughs> bez mazo. Ja? Bija tā, ka vienkārši viss, ko es domāju, man visu laiku tā rakstviet nāca prātā, es pa viņu domāju, es pēc viņas lūdzos, es pēc viņas eh, mēģināju samērīt, un, eh, un man liekas, ka to izdarīs svētais gars. Nu, ka, viņš, nu, ka tā rakstviet tā ienāca man. Un es nesaku, ka jums obligāti, un ja tā jā, nu, jāienāk, jums varbūt kāda cita ienāk šodien. Ja? Bet, eh, bet vienkārši man tā bija. Ja? Un te rakstīs tā. Tas skan tā kunga vārds Zerubabelam. Tas ir no vecās darības. Ja? tā skan tā kunga vārds Zerubābelam. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Tā saka tas kungs Cebauts. Ja? Un te par to, kas te ir rakstīts, ja? kā es to saprotu vai kā es biju sapratis. Man ir tā, ka es biju kādreiz uzņēmējs. Man bija sava firma, man bija savi darbinieki, un es viņus arī cilvēciski diezgan varu stūmu tajā, ko es gribu. Ja? Uh, Un šeit viņš saka, ne ar varu. Ja? Un man tas varas izpausme bija, bija diezgan izteikta. Un es arī dažādās, nu, teiksim, projektu vadīšanās, visādās, nu, tur vara ir vajadzīga. Ja? Uh, un es to kā ar varu, es ļoti labi zināju, kā piespiest ja? cilvēks kaut ko. Tas saka ne ar varu, bet ar manu garu. Ja? Un, uh, un otrs bija uh, ne ar bruņotu spēku, tas nozīmē nepiespiežot cilvēkus. Ja? Nu, tipa, ja tu nedrīsi, es tev nemaksāšu algu, vai ja nedrīsi, es par tevi sliktus vārdus teikšu, vai ja tu nedrīsi, es tev neiecelšu kalpošanā vispār, vai ja tu nedarīsi, tad, eh, nu, avīzē slikt par tevi rakstīs, vai, nu, vienalga, ja? Tas ir ar, ar, es teiktu, mūsdienu bruņots spēks. Ja nedarīšu, iedošu tev, vai vienkārši putēns pateiks nošaušu, ja? Vai vēl kāds kaut ko, piemēram. Un, uh, uh, un viņš saka, ne ar bruņotu spēku, tas nozīmē, tie instrumenti jānoliek malā, un ne ar vāru. Arī tie instrumenti jānoliek malā. Nu, kas paliek? Viņš saka tikai ar manu garu. Ja? Un tas nozīmē to, ka ar, eh, arī, teiksim, piemēram, ja es domāju kaut kādas lietas draudzē, ko es darīt, vai es gribu kalpot kaut ko, ja? tad pirms es nāku, varbūt, teiksim, pie gata, nu, paprasīt, vai tas ir no, no svētā gara. Ja? Un, un, un vai viņš liek eh, man teiksim, iestāties par to jautājumu un gribēt viņu darīt, vai, vai svētais gars ir tas, kas man liek gatiem teikt, tu, kāpēc tu nedari, tev jāizdara viss, tev jābūt ir visa kung, nu, kas saka, viss vajadzības jāpiepild, un vai tas ir svētais gars, vai gadījumā es neeju ar varu viņu piespiest uz kaut ko, vai, es, vai darbā, piemēram, ka es kādam cenšos evaņģēlī nu, līdzdalīt, vai es neeju ar varu viņam virsū, vai tiešām tas ir svētais gars, kas patreiz liek tos vārdus, jo patiesība var pasludināt arī bez mīlestības, patiesība var pasludināt nogalinot, ja? Es zinu, ka viņš ir grēcinieks, un jūs varat izstāstīt. Tu būsi ellē un viss, un beigsim pa galam. Nu? Un tu vispār tas cūka, ja? tāpēc, ka grēko. Bet tas, nu, jautājums, jā, Jēzus arī izmantoja asus vārdus, jā, bet jautājums vai, un es ticu, ka Jēzus izmantoja tos asos vārdus vai tagad vadīts. Un jautājums, vai tā, kad es izmantoju asos vārdus, tie vienmēr ir svētā gara vadīti vārdi, ja? Un ka man jābūt visu laiku iekšējai tai kontrolē, kad svētais gars, vai tu to tagad dari? Vai tu to saki? Vai tu liec tos vārdus man mutē? Vai tā ir tava gudrība? Ja? Bet nevis tikai gudrības līmenī, bet arī uh, konkrētās situācijas kontekstā. Vai tu šobrīd gribi, ka es to saku? Ja? Un ja tas neies, ir to svētais gars, kas to gribi, tad uh, labāk es apstāšos. Es neko nedrīšu, tad gaidīšu vienkārši, kamēr es zināšu. Ja? Uh, nu tā. Un uh, tā, kad uh, jā, tas ir par to. Un tad tas, ko es gribēju piedāvāt, patreiz, ka mēs varētu kopā lūgt. Es nezinu, vai jūs darat citreiz tā, kad uh, nu, priekš lūdzu, un tad kāda arī no zāles lūdzu. Vai tā ir ok? Ir ok? Ja? Labi. <laughs> nu, ne tā kā stundu, jā, es nedomāju stundu, bet, nu, teiksim, kādi pā, vairāk, divi, trīs cilvēki ir uz sirds, vienkārši varat lūgt, jā. Un es piedāvāju, ka mēs ieliekam fokusā rakstvietu no Jāņa 7.30, 7.39. Viņi varbūt, nu, ka var redzēt arī pa dzīvā ūdens traumēm, ja? Un jūs paši zināt, kur jūs esat šajā stāvoklī, ja? Vai jums ir, vai jums nav, cik daudz ir, um, un tā. Un vienkārši varam lūgt, bet mana lūkšana būtu tāda, ka lai svētais gars mūsos ienāk, tie kādam nav, un tiem, kam ir, lai viņš tiešām kļūst par straumēm. Un ka no nu mūsu plūst šī Dieva dzīvība, ja? svētā gara izpratnē un izpausmē. Tā, ka es īsi uzsākšu, un es eh, beigās ar noslēgšu. Ja? Paldies Tev, Dievs, tiešām par šo dievkalpojumu. Paldies arī par šīm visām rakstvietām, kur mēs varam iziet cauri. Toreiz varbūt viņu bija daudz, bet es lūdzu Dievs tiešām, ka tu var lietot tās rakstvietas un, un dzīvināt mūs, un ka mēs varam iemantot tavu dzīvību, ka tu rādi pa ko un kā mums lūgt. Un ka mēs lūdzam īpaši šobrīd par šīm tavām dzīvā ūdens straumēm un par tavu ienākšanu mūsu dzīvē, Dievs. Un ka mēs varam tevi atpazīt. Šiem nāc svētais gars vadu mūsu šobrīd lūkšanā, mīļā Dievs. Halleluja. Jūs varat droši lūgt, kam ir sirds. Tā varbūt arī nožēla vai pateicība, vai arī tad lūkšana. jā, nu, mēs svētais gars lūdzamies, Dievs, tiešām, ka Tu nāc, ka Tu nāc un dāvā mums savu dzīvību. Un, un paldies, ka Tu esi dāvājis mums jau pestīšanu, Jēzu. Un paldies, ka Tu arī dāvā mums svēto garu, ar kur Tu dari mūsu dzīvus. Un es lūdzu, Dievs, tiešām pēc Tavas dzīvības mūsos, ka Tu tiešām šo dzīvību attīsti mūsos. Mēs lūdzamies svētais gars, kad ir kādi cilvēki šajā zālē, kuri nav saņēmuši Tevi, kuri nekad nav piedzīvojuši to, ka Tu esi viņos iekšā. Viņi varbūt tic, bet viņi, viņi, viņos nav šīs pārliecības, ka tu esi viņos iekšā. Bet viņi mīl tevi, Dievs, viņi mīl tevi, Tēvs. Tas lūdzu svētais gars, ka tu nāc šobrīd un viņiem apstiprini, ka tu esi viņos iekšā. Ka tas, kas šeit rakstos rakstīs, tā nav kaut kāda mistērija, bet tas ir priekš viņiem. Un tas ir veids, kā tu, Tēvs, esi paredzējis, ka mēs <laughs> dzīvojam ar tevi, Dievs, šeit uz zemes. Ka mēs neesam pamesti te kaut kur ka Jēzus vienkārši aizgājis debesīs. Nē, Jēzus, tu neesi mums pamets, tu esi atstājis mums eh, aizvietotāju, tu esi atstājis mums svēto garu. Mēs neesam bāreņi, kas ir pamest šeit uz zemes. Tu svētais, kas esi šeit, kas esi šeit, lai mūs apstiprinātu un pateikt, ka mēs esam Dievu. Mēs Tev tās lūdzamies arī par šīm dzīvā ūdens straumēm. Tu redzi, kādam varbūt viņas ir mazas, kādam varbūt tā ir maza pilīte, kādam varbūt tas ir milzīgs ūdenskritums, kā kuldīgā vai, vai kaut kur lielākās vietās. Un Dievs, es lūdzos, Dievs, tiešām, ka mēs varam būt šīs te, tiešām lielas traumas, ka vienkārši mēs varam būt pārplūstoši avots, kā citā vietā rakstīts, kad, kad mēs būtu pārplūstoši avots, dzīvības avots, kas, kas mutuļo mūsos, ka viņš vienkārši plūst pāri. Mēs nevaram, mēs ne, ne, nemaz ne, nespējam viņu saturēt tikai sevī un sev viņu paturēt un paņemt. Ka vienkārši viņš ir eh, tik daudz tās tavas dzīvības mūsos, ka viņš vienkārši mutuļo pāri. Un tas nav tāpēc, ka mēs būtu kaut kādi šausmīgi ekstraverti palikuši visi un kaut kas tāds, bet vienkārši tāpēc, ka tava dzīvība mūsos ir. Eh, un mēs nespējam nedalīties ar viņu, tāpēc, ka tu tā ir tik dzīva, tik reāls, tas priekš mums Dievs svētais gars, tu esi vienīgais, kas to var izdarīt. Eh, šeit rakstos mēs las, arī lasām, ka tu esi tas, kas to <laughs> dara pats mūsos. Un es lūdzu vienkārši, ka mēs visi varam būt ar, nu, atvērti uz tevi, Dievs. Šādā veidā atvērt uz tevi svētais gars, ka tu var darboties. Kad runāt uz mums un kad var lietot rakstus, lai tu mūs taisītu vaļā. Palīdz Dievs tiešām, ka mēs varam nebūt kā šie te, nu, gliemežvāki, varbūt, kas ir aizspiedušies ciet un tik sargāt sevi no pasaules uzbrukumiem. Kāda iespējams bija arī mācekļi un apstuļi tieši pēc Jēzus, Jēzus tevs krustām, krustā sišanas, ka viņi bija aizvēršies ciet un baidījās, kas nu būs, ka viņas arī nogalinās. Bet tā nāca tu svētais gars, viņi vienkārši atvērās, viņi, vairs, viņi bija tā kā dinamīti vienkārši. Un es lūdzos Dievs tiešām, ka mēs varam būt tā kā dinamīti kristieši, nevis šīs te aizvēršās gliemežnīcas. Dievs tiešām un ka tas būtu nevis mūsu spēkā, bet tavā spēkā. Tas, Dievs tiešām, ka tas būtu tavā spēkā. Dievs tiešām, ka tu apveltī mūsu savu spēku no augšienas. Un ja vajag, tad dod, ka mēs kaut vai sēžam, cik vien <laughs> vajag un gaidam vienkārši tevi un lūdzam. Līdzīgi kā mācekļi nāca kopā un vienkārši sēdēja un lūdzās un gaidīja uz šo spēku no augšienas. Un es tiešām paldies, ka tu to dari un ka tu dāvā to, un ka tas tā, tavs plāns. Un tad mums tavā plānā iet un stāgāt un dzīvo Dievs ka mēs varam dalīties par to, kā tu svētais gars darbojies, kā tu runā, kā tu pamāci, kā tu kaut kāds apstākļus pakārto arī. Kā tu atklāji Bībeli, kā tu atklāji Dievu, Dievu dāvu, kad kāds cilvēks atgriez, kā cilvēki mainās, Dievs, dēļ tā, kā tu darbojies, Dievs, dēļ, kā tu, dēļ tā, kā tu svētais gars darbojies. Paldies Tev, mīļās Dievs, ka Tu mūs mīli. Šam slāta, kungs, Dievs, ka mēs varbūt Tavu bērni, arī Tavi bērni būtu savu svēto garu. Un dēļ tā darba, ko Jēzus ir izdarījis, mīļā. Dievs. Paldies Tev, kungs. Ālē. Amen. Jā, paldies. Es vēl gribēju piebilst, ka ja kādam, ja, ne, ne kādam, es būšu priecīgs, ja mēs varam pēc tam pārunāt tās lietas, ko es līdzdalīju šodien. Tā kā jums ir uz sirds, jūs droši nākat, tagad būs tas sadraudzības laiks, vienkārši varam sēdēt tur pie galda runāties. Ja? Un ne tajā ziņā, ka es būtu tur atbilžu vācele, to es negribēšu darīt, bet vienkārši, ka mēs varam kopā pārunāt. Nu, abas darbos viņi arī dalījās vārdu un pārunāja. Mēs varam pārunāt. Paldies!